novinha não Camisada King B, e as novinha tão na fita. Eu tô no rock doido, só caçando periquita, só caçando periquita, só caçando periquita, só caçando periquita, só caçando periquita. Sempre tem aquela amiga bandida. Vai falar que nós não presta entregar no outro dia. Vai falar que nós não presta entregar no outro dia. Então divide a minha piroca com a sua melhor amiga. Divide a minha piroca com a sua melhor amiga. Divide minha piroca com a sua melhor amiga. vai, vai, vai sentar na. Vai sentar É, é bandido pra caralho e as novinha não resiste. É bandido pra caralho e as novinha não resiste. Camisada King B e as novinha tão na fita. Eu tô no rock doido só caçando periquita, só caçando periquita, só caçando periquita, só caçando periquita, só caçando periquita. Sempre tem aquela amiga bandida vem falar que nós não presta e pega no outro dia. vem falar que nós não presta e pega no outro dia. Então divide a minha piroca com a sua melhor amiga. vai sentar na.